D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Dës Woch hat de Grupp AGIR, Action Groupe Interreligieux, hiert zwieleft Treffen, an dat am Unhang zum Festival des Migrations an der Victor-Hugo-Hal um Lampertsbierg. Iwwert 100 Leit haten sech dës Kéier getraff, fir sech Gedanken iwwert d'Thema Accueil ze maachen. Et goufe positiv Témoignagë vun zwee jonke Flüchtlingen an et ass driwwer geschwat ginn, wéi schwéier et ka sinn, sech hei bei eis anzeliewen. Hei e klengen Ausschnëtt zum Thema Accueil. Le sens de l'accueil est considéré comme une vertu, cultivée, louée dans de nombreuses traditions culturelles, et toutes les religions l'enseignent. Ouvrir les bras et les cœurs, souhaiter la bienvenue avec courtoisie, offrir son attention, son écoute avec respect et empathie, mettre en confiance et faire sentir à l'autre qu'il est notre frère avant tout. N'est-ce pas là la première expression de l'amour car que nous enseignent toutes les religions, sinon l'amour L'amour du proche comme celui de l'étranger, l'amour de celui qui est facilement aimable, comme l'amour de celui qui serait facilement répugnant, si on était guidé par la lumière de l'amour divin. Les frontières entre les pays et les êtres disparaissent petit à petit. Nos sociétés sont de plus en plus multiculturelles et colorées comme un jardin resplendissant de la beauté de multiples fleurs. Porter ce regard sur l'autre comme porteur potentiel d'un enrichissement donne tous son sens à l'idéal humaniste d'une terre qui devient un seul pays, où nul ne se sent étranger ni rejeté, mais citoyen responsable, et où tous se sentent les feuilles d'un seul arbre et les gouttes d'un seul océan, celui infini de l'amour de Dieu. An esou hu sech all déi grouss Reliounen, dorënner och de Bahá'í Glawen, zu engem Gebiet fir de Fridden, déi hunn opgeruff dofir. Wéi eng Stellungnam hunn elo d'Bahá'í zu dem Thema Krich am Irak? Abee d'Zil vum Bahá'í Glawen ass et verschidden Usiichten mateneen ze versöhnen, Trennungen ze heelen an en Ëmfeld ze schafen wou Toleranz a géigesäitege Respekt tëschent de Mënsche wuesse kann. De Bahá'í Glawen hëlt keng direkt Positioun zu enger bestëmmter Kris oder zu engem Konflikt. Mir hoffen a bieden, dass esou Konflikter schnell a friddlech geléist kënne ginn. Trotz all de Konflikter uechter d'Welt hunn d'Bahá'í d'Vertrauen, dass Weltfridden inevitabel ass. Mir ënnerstëtzen och dat internationaalt Gesetz an d'Roll vun de Vereenten Natiounen. Ofschléissend sief nach drop higewisen ginn, dass dëse Weekend, dëse Samschdeg, 22 Mäerz, d'Bahá'í Neit Joer feieren an aus deem Ulass ass zu Ettelbréck am Centre des Arts Pluriels e grousst persescht, e grousse persesche Fréijoersconcert mat traditioneller iranescher Musek a Folklor an dono mat engem grousse Fest. Dat Ganzt geet um 7 Auer un. Den éischten Deel ass vu 7 bis 10 Auer, dräi Stonne klassesch Musek, mat enger Paus dertëschent natierlech. An dono dann geet et weider mat Danzen vun 10 Auer owes bis eng Auer moies. Dat ass am Centre des Arts Pluriels zu Ettelbréck an et sinn nach e puer Plazen do. Wann Dir wëllt, wann et Iech interesséiert, dann telefonéiert op de 26 81 21 Eent, dat ass de 26 81 21 eent. A souwäit zur Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.bahá'í.lu.